Jozuės knyga, 21 skyrius. Levitų šeimų vyresnieji atėjo pas kunigą Elezarą, Nuno sūnų Jozuę ir Izraelio giminių vyresniuosius į Šiloją, Kanano krašte, ir jiems kalbėjo. Viešpats įsakė per Mozę duoti mums miestų apsigyventi ir prie jų ganyklų mūsų gyvuliams. Izraelitai davė levitams iš savo dalies, kaip viešpats buvo liepęs, šituos miestus su jų ganyklomis. Kehatų šeimoms, levitams, kunigo Arono palikuonims iš Judo, Simjono ir Benjamino giminių burtų keliu teko 13 miestų. Likusiems kehatams iš Efraimo, Dano ir pusės Manaso giminės burtų keliu teko dešimt miestų. Geršonai gavo burtų keliu iš Isacharo, Ašero, Naftalio ir iš pusės Manaso giminės Bašane 13 miestų. Merarių šeimoms teko 12 miestų iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių. Izraelitai burtų keliu davė levitams šiuos miestus su ganyklomis, kaip viešpats buvo įsakęs mozei. Iš Judo ir Simjono giminių Izraelitai davė žemių Arono palikuonėms, levitams, iš Kehato šeimos Jie pirmieji gavo savo dalį. Anako tėvo Arbos miestą, tai yra Hebroną, Judo kalnynę su ganyklomis. Tačiau miesto laukus bei kaimus jie davė Jefunės sūnui Kalebui. Kunigo Arono palikuonėms davė Hebroną, prieglaudos miestą, Libną, Jetyrą, Eštemoją, Holoną, Debyrą, Ainą, Jutą ir Bet Šemešą su ganyklomis. Devynis miestus iš dviejų giminių. Iš Bendemino giminės Gibioną, Gebą, Anatotą ir Almoną su ganyklomis. Keturis miestus. Kunigų, Arono vaikų Miestų iš viso buvo 13 su ganyklomis. Levitams iš Kehato šeimos burtų keliu teko miestai iš Efraimo giminės. Jiems davė prieglaudos miestą Sichemą, Efraimo kalnyne, Gezerą, Kipcaimą ir Bet Horoną su ganyklomis, keturis miestus iš Dano giminės Elteke, Gibetoną, Ajaloną ir Gat Rimoną su ganyklomis keturis miestus. Iš pusės Manaso giminės Tanachą ir Gat Rimoną su ganyklomis du miestus. Iš viso dešimt miestų su ganyklomis buvo duota likusioms Kehato šeimoms. Geršono palikuonėms, levitams, davė iš pusės Manaso giminės prieglaudos miestą, Golaną, Bašane ir Bešterą su ganyklomis, du miestus. Iš Isacharo giminės Kišjoną, Daberatą, Jirmutą ir En Ganimą su ganyklomis, keturis miestus. Iš Ašero giminės Mišalą, Abdoną, Helkatą ir Rehobą su jų ganyklomis, keturis miestus. Iš Naftalio giminės prieglaudos miestą Kedešą Galilėjoje, Hamot Dorą ir Kartaną su ganyklomis, tris miestus. Geršonų šeimų, miestų, iš viso buvo 13 su ganyklomis. Merario palikuonėms, levitams, davė iš Zabulono giminės Jokneamą, Kartą, Dimną ir Nahalą su ganyklomis, keturis miestus. Rytinėje Jordano pusėje iš Rubino giminės prieglaudos miestą Becerą Jachca, Kedemotą ir Mefaatą su ganyklomis, keturis miestus. Iš Gado giminės prieglaudos miestą Ramotą, Gileade, Mahanaimą, Hešboną ir Jezerą su ganyklomis, keturis miestus. Merario palikuonys, levitai, burtų keliu gavo 12 miestų. 48 levitų miestai su ganyklomis buvo Izraelitų krašte. Visi levitų miestai buvo su ganyklomis aplink juos. Viešpats atidavė Izraeliui visą šalį, kuriai jis su priesaka pažadėjo duoti jų tevams. Jie užėmė ją ir gyveno joje. Ir viešpats jiems sutikė ramybę, kaip jis buvo pažadėjęs jų tevams. Ne vienas iš jų priešų negalėjo atsilaikyti prieš juos. Visus juos viešpats atidavė į Izraelitų rankas. Nebuvo ne vieno žodžio, kuris nebūtų išsipildęs, ką viešpats kalbėjo Izraeliui.